вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у мінулай перадачы мы гаварылі пра лёс варажбітка на картах экстрасэнс і астролях адкрывалі нам сваё бачанне будучыні беларусі і яе кіраўніка Але ўсе яны ў адзін голас адмовіліся казаць пра беларускую мову, што будзе з ёй, ці яна запануе ў грамадстве ці занепадзе, ці застанецца ў такім самым становішчы, як сёння. Мова варажбе не падлягае. Занадта яна самастойная і незалежная з'ява, каб слухацца пасьянсу зорак. Выглядае, што сёння з гэтым згодныя ўсе. А між тым яшчэ гадоў 10 таму ўсё было не так. Тады пра лёс беларускай мовы варажылі як асобныя палітыкі і культуролягі, так і цэлым народам на рэферэндуме. І здавалася, што народ паставіў на сваёй спадчыннай мове крыж, даўшы сваю згоду на далейшую русіфікацыю. і русіфікацыя працягвалася на цалкам законных цяпер ужо падставах. З высокай трыбуны гучалі прысуды роднаму слову, якім, маўляў, нічога талковага не выкажаш. Лёс беларускай школы быў аддадзены на водкуп настаўнікаў, што патрабавалі ад бацькоў адмысловых заяваў на беларускамоўнае навучанне, тады як, каб вучыцца па-расейску, нічога не патрабавалася адзіны беларускі гуманітарны ліцэй быў загнаны ў падполле. Родная мова цалкам знікла з чынавенскіх кабінетаў і амаль цалкам з тэлевізійных перадач. Словам, прысуд выконваўся з усёй стараннасцю, але з'ява аказалася сапраўды настолькі незалежная, што вынік рэпрэсіяў атрымаўся бадай адваротны. За мінулыя 10 гадоў мы адвыклі казаць пра гібель мовы і адначасова ўмацаваліся ў думцы, што мова гэта галоўнае, што робіць нас нацыяй. Мы ўсе ад прыхільнікаў да ворагаў беларушчыны пагадзіліся з тым, што мова абавязкова прыйдзе і зойме ўсе нішы грамадскага жыцця. Яна толькі рыхтуецца да гэтага разам з намі чакае свайго часу. Магчыма нават, што яна ўжо прыйшла з новым пакаленнем цяперашніх 15-20 гадовых, якія валодаюць ёю, чаго 15-20 гадоў таму не было і папросту яшчэ не праявіліся, не занялі сваіх пазіцыяў у жыцці. Вось яны праявяцца і яна праявіцца разам з імі. за мінулыя 10 гадоў мы ўсе адвыклі сумнявацца ў будучыні родныя мовы. Мы перасталі разважаць пра ролю трасянкі, пра што горача дыскутавалі раней. Зніклі прагнозы адносна ірляндызацыі. Затое можна сустрэць параўнанне беларусаў з чэхамі. Сапраўды, чым мы ўжо не падобныя да Ірлянды, дык гэта сваім моўным лёсам можа быць знешне падобныя, але сутнасна не. Хіба прафесійную літаратуру па-кельцку можна параўнаць з прафесійнай літаратурай па-беларуску. У Ірляндыі, праўда, ёсць ажно сямёра сваіх пісьменнікаў лаўрэатаў Нобеля, але ўсе яны англамоўныя. Мы ж можам прэтэндаваць на папулярнасць у свеце нашых паэтаў і празаікаў толькі з ліку тых, што пішуць па-беларуску. Словам, цалкам пазбаўленая дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова за мінулыя 10 гадоў не толькі нікуды не адзелася, але і адкрыла ўсім нам, палітыкам, культуролягам, народу сваю глыбокую сутнасць. Яна неўміручая. Прынамсі законамі і указамі яе не заб'еш. Ведала яна за сваю гісторыю і не такія загады. Музыка радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое як за мінулыя 10 гадоў змяніліся ў беларусі адносіны да роднай мовы і які лёс чакае мову ў будучыні З рэпартажу, які падрыхтаваў зміцер Бартусік, вынікае, што паняткі Беларусь і беларуская мова ў свядомасці людзей сталі сынонімамі. Мінулым разам, пачуўшы ад варажбіткі прадказальніцы і астроляга, адзін і той адказ наконт доўгай палітычнай кар'еры Александра Лукашэнкі я не засумаваў. Тое, што яшчэ тры гады таму магло ўспрыняцца як драма асабістага жыцця, як беспрасветце і безвыходнасць, сёння падалося мне ўсяго толькі шэрым фонам, на якім існуюць рэчы шматкроць больш важныя, якія да таго ж не паддаюцца прадказанням і варажбе. Напрыклад, беларуская мова. Мае суразмоўцы ахвотна варажылі пра лёс канкрэтнага чалавека, але як толькі гутарка заходзіла пра лёс родныя мовы, яны ўсе выходзілі са сваёй магічнай гульні. Вось што сказала мне варажбітка, схаваўшы свае карты, як ужо непатрэбны рэквізыт. Все будзе ў Беларусі нармальна. Канечна. А мова беларуская, яна памрэце і будзе жыць. А вот мне хочется, как она жила бы жила. Я-то ее люблю. Чего-то Лукашенко так вот делает. Чего он-то русский язык зачем? адказ прадказальніцы з ідэалагічнай установы уразіў мяне таксама можа гадоў 10 мо 15 яшчэ будзе так як ёсць а потым калі беларуская мова загіне загіне ўсё і беларусь загіне это не значит что она нейкая архаічная а просто каб ведаць мову на ёй трэба думаць не только размаўляць человек павінен думаць па-беларуску по тое, што лёс мовы не залежыць ад нябесных свяцілаў, я здагадваўся. І адказ Канстанціна Сяльчонка толькі дадаў маёй упэўненасці адносна яе будучыні. Ці можа даць астралогія нейкія прагнозы адносна лёсу такой субстанцыі, як мова. Я бы в данном случае не смешивал, не пересекал бы развитие языка как культурного феномена с астрологическими процессами почему я б не змешваў развіццё мовы як культурнага феномену з астралагічнымі працэсамі чаму глыбока перакананы ў тым што мова развіваецца цалкам самастойным шляхам без асаблівай залежнасці ад эканомікі і палітыкі як не дзіўна іншы раз здаецца што прынялі закон і адразу ўсе вывучылі на мой погляд беларуская мова гэта настолькі магутны культурны феномен што знішчыць яе або забыць не так проста тым больш што ўрэшце рэшт гэта нікому не патрэбна Вельмі шмат тут залежыць ад канкрэтных людзей ад законаў наўрад ці ад кіраўніцтва наўрад ці калі мова патрэбная, а яна патрэбная людзям, яна будзе развівацца, жыць. Ёсць жа маса прыкладаў моваў, якія выжывалі ў мінімальных культурных супольнасцях, хоць бы Ізраіль з адраджэннем іўрыту. Я думаю, што ў адносінах беларускай мовы небяспека была гадоў 8 таму, калі мова стала прадметам палітычных гульняў, але надалей культурная сфера абасобіцца, зойме сваё месца і мова зможа сябе абараніць як ад замаху на яе інтэнсіўнае развіццё, так і ад спробаў яе знішчыць сможет себя защитить язык от как от посягательств на его интенсивное развитие так и от попыток его уничтожить сапраўды будучыня гэтая залежыць не ад зорак а ад народу у вуснах якога мова жыве або памірае і ад прадстаўнікоў гэтага народу палітыкаў якія могуць падтрымаць развіццё і пашырэнне роднага слова а могуць наадварот усяляк выціскаць яго з грамадскага ўжытку сённяшняя ўлада абрала сабе другі спосаб паводзінаў ад чаго нам і нашай роднай мове чакаць ад улады заўтрашняй ад тых прынамсі хто мае цвёрды намер тую ўладу ажыццяўляць Такія пытанні прывялі мяне да аднаго з лідараў апазіцыі дэпутата і генерала Валера Фролова. Радыёвабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое, як за мінулыя 10 гадоў змяніліся ў Беларусі адносіны да роднай мовы і які лёс чакае мову ў будучыні. Спадар фралоў, як часта вам даводзіцца карыстацца беларускай мовай і дзе гэтую мову вы чуеце болей у сценах парламенту ці на вуліцы ці дзе-небудзь яшчэ карыстацца даваць не вельмі часта э, на жаль она не вельмі карыстаецца ў насельніцтва наша я вельмі мне здаецца добра размаўляю на бо выхоўваўся беларускай вёсцы бабка моя беларуска это яе мова маці беларуска это яе мова а на парламенце зусім я не чую і больш чую калі збіраецца інтэлігенцыя на размаўляе толькі по-беларуску вот рада інтэлігенцыя володя колас то асабіста. Часта чую эту мову, калі сустракаюсь патрыятычнай моладзі, она таксама размаўляе на беларускай мове. А ну а на жаль, трэба адзначыць, што людзі карыстаюцца вельмі рэдка у мінску. Ну недзе там у раёнах трошки трасянка так гучыць, але ж больш людзі карыстаюцца рускай мовы. На жаль. Вось есть такая думка, што мова гэта адзін з нацыя творчых чыннікаў фактараў ён не адзіны канешне але ён галоўны гэта тое што нацыю аб'ядноўвае на вашу думку гэта праўда што мова першы і галоўны нацыя творчы чыннік не здаецца галоўны чыннік і так заўсёды было можна прывесці нейкія прыклады калі аргенцінцы там некія яшчэ там размаўляюць на іспанскай мове то там мова не, не з'яўляецца ну так гістарычна склалася што так адбылося но мне здаецца калі у у беларусаў ёсць свая мова так это адзін э, з чыннікаў это нацыі і так не, не можна казаць мова там добрая такая у нас добрая мова калі я некалі прыязджаў ад бабкі ну я з года да сем'і гадаваўся там а калі трэба было ісці ў школу так я летом у за счет звертався к бабці, зустрікався с своїми хлопцами, За три місяці починав опять размовлять только по Когда я вертався в Минск, мне казали колхозник, и мне так приходилось хутенько вертатися к русській мові. І мені здається, це якраз ти інтелігенція. І Рабочему было все равно на какой мові размовлять, тем больше на мазе шмат было людей, которые приезжали, з вёсок і працювали. І для них это было не вельми так важно, на какой ти мове ты размовляешь. От мне здаецца та інтэлігенцыя мне неяк так балюча гэта ўспамінаць яна мне казала якраз тая якая сейчас б'ецца за родну мо казала калхознік я хутенька пераходзіў на, на рускую мову ну здаецца э, дзіцячыя годы неяк так паўплываюць на жыццё і я ж апошні час і 35 гадоў пакуль служыў у арміі да і заўсёды размаўляў па-руску калі я ў дзяцінстве размаўляў так мне не, не, не цяжка пераходзіць на беларускую мову як гэта мову моих родны А ось вы прыгадалі інтэлігенцыю вось на вашу думку калі даць самыя спрыяльныя умовы для адраджэння беларускай мовы якая сацыяльная група выступіць найбольшым авангардам у гэтым адраджэнні інтэлігенцыя сялянства пралетарыят вайскоўцы міліцыянты вось хто мне здаецца інтэлігенцыя они больш адчуваюць вот абставіны усе хутчэй за ўсё яны перадаць но мне здаецца так что у у ніякім разе не патрэбна там прымушаць кого-то нейкую мову чыць ну не так як пазняк мне здаецца толькі по-беларуску кажы ўсё калі потихоньку нас заўсёды неяк так пытались то камунізм тут сілай пабудаваць вельмі памяркоўна вельмі спакойна які менталлету нашага народа так потихоньку трэба уводзіць можа спачатку у гуманітарных неякіх навучальных установ трошки інтэлігенцыя телевізор то Так і калі кіраўніцтва краіны будзе размаўляць на беларускую мову для нашых чыноўнікаў, якія забягаюць неяк наперад паравоза, так яны іх яшчэ трэба будзе стрымліваць, каб яны это зноў не пачалі неяк уводіць эту беларускую мову сілком нейкім. Бо гэты хлопцы папруць канкрэтна наперад і будуць і дакладаць, колькі тут яны ўжо абучылі, какого прымусілі, як яны працуюць ладна на гэты конт. Трэба тут як у арміка добрым прымерам сваім рабі як я. Тады і астатнія будуць размаўляць на беларускай мове. Бо калі будзе ўлада у тых людзей, якія зразумеюць, што такое родная мова. Тады калі хваціць трошкі мазгоў, калі не ціскаюць ці неяк так сілком не ўводзіць, паціху ўсё прыйдзе на сваю добра ўсё будзе і усе будуць размаўляць так як і патрэбна размаўляць грамадзяніну сваёй нацыі вы лічыце што беларусы яшчэ не дайшлі да той мяжы калі ўжо мову адрадзіць будзе немагчыма мне здаецца то той мяжы калі ўжо вяртацца немагчыма то мне здаецца такого ніще не, не адбылося у адказе генерала прагучала вельмі трапная на маю думку фраза пра уладу тых людзей хто разумее што такое родная мова Можа у гэтым разуменні і трэба палітыкам шукаць свой поспех сваё прызнанне ў народзе і добрую памяць пра сябе на ўсе наступныя вякі бо гэтае разуменне пашпарт на валоданне гэтай зямлёй з усімі, як кажуць, наступствамі. Ці не таму нам за рэдкім выключэннем не прыгадваюцца тутэйшыя ўладары двух апошніх стагоддзяў, што гэтага разумення ў іх не было і не магло быць. І ці не таму сапраўдная ўлада ніяк не хоча ісці ў рукі тых, хто толькі робіць выгляд, што ўсё разумее. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое як за мінулыя 10 гадоў змяніліся ў беларусі адносіны да роднай мовы і які лёс чакае мову ў будучыні у асцярожнасць, з якой валеры фралоў ставіцца да пашырэння роднага слова, гэта таксама досвед набыты за апошнія 10 гадоў. Гэта не толькі знак павагі да мовы, але і прызнанне яе вялікае метафізычныя сілы і заключанага ў ёй жыццёвага патэнцыялу. Напэўна, цяпер ужо ні сябры, ні ворагі беларушчыны не рызыкнулі б вырашаць моўнае пытанне, па-заліхвацку праз рэферэндум. І сённяшні кіраўнік краіны, напэўна ж, адчуў, што ўсе ягоныя перамогі не ўвянчаліся гэтай. Мовы ён не перамог. Як доўга мы ідзем да ўсведамлення таго, што ўжо даўно зразумелі іншыя, што наша становішча ў свеце не ўнікальнае, а такое самае, як ва ўсіх, што і намі самімі некалі было ўсвядомлена і прагалошана вуснамі францішка Багушевіча больш за 100 гадоў таму. Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам – і гаворым жа мы ёю шмат і добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не раўнуючы як і паны вялікія, ахватней гавораць па-французску, як па-свойму. Па адрынутая дзяржавай і значнай часткай электарату беларуская мова знайшла сабе прыстанак у пакаленні 15-20гадовых. Іх пакуль яшчэ не відаць на арэне публічнага жыцця, але яны разам. Іх перавага ў тым, што яны непазбежна прыйдуць да стырна палітыкі і культуры, а разам з ім прыйдзе і яна мова. Менавіта адносіны грамадства да сваёй мовы сёння найбольш адрозніваюць нас ад усіх нашых суседзяў, ад іншых еўрапейскіх народаў. Гэта часовае становішча, абумоўленае дзесяцігоддзямі русіфікацыі, рэпрэсіяў і прапагандысцкага замбавання. У асобнай краіне Беларусі цяпер пагаршэнне сітуацыі з родным словам можа азначаць толькі агульнае пагаршэнне для ўсёй краіны і ўсяго народу. Тут мы дайшлі да самага ніжняга пункту самаедства і самаізаляцыі. Далей можа быць або зусім блага, але блага для нацыі, бо мова ўжо даказала сваю неўміручасць альбо добра. У гэтым выпадку і для мовы і для нацыі разам. Што я маю на ўвазе? Прыклад любога з пяці нашых суседзяў. Велізарная творчая праца, значная часткі нацыі, якая забяспечвае высокае і годнае становішча роднага слова ў краіне. распрацоўка тэрміналогіі ва ўсіх сферах сучаснага жыцця. Гэта тое, праз што прайшлі і праходзяць усе. А ў нас гэта калі робіцца, дык адзінкамі падвіжнікаў, ды яшчэ і на паўлегальным становішчы. А ўявіце, каб гэта было публічна з удзелам тысячаў спецыялістаў. Потым уся сістэма адукацыі па-беларуску Досвед закрытага ўладамі гуманітарнага ліцэю паказаў, наколькі гэта можа быць плённа і здарова. А яшчэ ўявіце сабе 6-7 тэлеканалаў па-беларуску. Гэта на практыцы было б стварэнне беларускай тэлевізіі, якую сёння так цяжка назваць і беларускай і тэлевізіяй. Натуральна, тыя каналы былі б камерцыйнымі. А ўявіце кнігарні поўныя клясыкі і навіна ў сучаснай літаратуры па-беларуску. Відэатэкі з сотнямі фільмаў перакладзеных па-беларуску, кампутарныя праграмы па-беларуску, мабільную сувязь па-беларуску, а тысячы тавараў з анатацыямі ды спецыфікацыямі, а візуальнае аблічча гарадоў. Музыка вы скажаце манілаўшчына паўтаруся усяго толькі досвед суседзяў латвіі літвы польшчы рассеі украіны колькі ж народу ў нашай десятмільённай краіне было б занятае такой творчасцю або далучаная да яе прыблізна десятая частка хоць у цэлым гэты працэс мусіць ахопліваць увесь народ у гэта і ёсць рэальная пашана да роднай мовы і місія роднай мовы, якая ператварае будзёнае і часта шэрае жыццё ў творчасць, а ўсяму разам жыццю ўсёй разам нацыі надае годны і глыбокі сэнс. Thank you.